إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشارع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور الحياة Braćo i sestre, glavni i suštinski problem muslimana u svijetu danas, pa i nas ovdje u oh Bosni, jeste upravo taj što se ne družimo sa kohalom. Što nismo stekli oh naviku da obavezno u prvi plan oh svoga svakodnevnog programa stavimo jednosatno družene sa, družene sa Kur'an i Kerim. Poslanik sallallahu alaihi wa je rekao da ne bi smjelo proći 40 dana da neko od nas nas ne prouči cijeli Koran. Kad nekome zlo postane normalna stvar, urođena stvar, dobra stvar, njemu je zlo dobro, a dobro zlo. Onome je pijan koji je naučio na pijanku i kafanu i tako dalje, tamo u kafani će smrti da izvinete gdje je takvo stanje, njemu je tamo lijepo kad gucne onu rakiju, sav se strese koliko ga razdire, kaže, dobro. A da nije tako, da ga ne razdire, ne bi da je dobro. U vijeku mu ne valja, kaže, vi to. I tako da. Naviko na Kad iziđe gdje je mi, gdje je tišina kući, njemu je dosadno, njemu je teško. Dakle, jer je naviko postalo njemu ono što je normalno, nenormalno, a ono što je nenormalno, normalno. If you ask me who my prophet is, I will say, haven't you heard? His name is Muhammad, a mercy to the world. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دراga braćo, cijenine sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije svega, zahvaljujem svevišnjem Allahu Đelešanuhu koji nas je učinio muslimanima. Zatim, zahvaljujem mu na ovom uistinu prijatnom ugođaju večeras ovdje u živinicama s vama, braćovom muslimanima i sestrama muslimankama <clears throat> koji su se odazvali na ovo naše večerašnje zajedničko druženje u ime Allaha Đelešanuhu, pogotovo kada imamo na umu da <clears throat> su se već proljepšali dani, da je sada u trendu i aktualan korzo, kafane, koje kakve ili tako druge aktivnosti, a vrlo je malo interesa, nažalost, među nama bošnjacima za ovakvim predavanjima i sličnim druženjima. Kažem hvala Allahu Đelešanuhu koji je dao da među nama u Bosni ima onih koji ne žele, odnosno ne žele žrtvovati na Allahom Đelešanu putu i vrijeme i možda i sredstva doći i iz drugog mjesta poslušati dobro predavanje, osvježiti svoj iman, ojačati se i na takav način iskazati i potvrditi svoju pripadnost islamu. Ja sam naslovio ovo večerašnje predavanje naslovom kog ste čuli upravo iz razloga što želim i imam za cilj da kroz naše večerašnje druženje e, pokušam dati akcenat na jedno od kuranskih kazivanja kako bi skrenuo pažnju nas muslimana kako interesantnih događaja koji su baš prava zamjena za film, za roman, za priču, za mnogo što ošta što čovjek ugodi, što bi želio da čuje interesantno, čudno, senzacionalno i tako dalje i tako dalje. Allah Đelešanu je poslao svoju riječ, poslanju svoju riječ, Kur'an i Kerim, kao sveobuhvatnu uputu ljudima u svim vremenima i na svim mjestima. Zato, kao muslimani, dužni smo da se navikavamo na, kur, na kur'anski istrojimo. Da je u Kur'anu rješenje za sva pitanja. Da je Allah Đelešanu objavio Kur'an kao konkretno, konkretno uputstvo za naš život na ovome svijetu bez obzira gdje bili, vrsto vjerujemo da je Allah Želešanovu u Kur'anu dao glavne smjernice svakome, svakom čovjeku u svim vremenima i na svim mjestima. Allah Želešanovu je znao da ćemo mi živjeti ovdje u Bosni, da ćemo biti izloženi ovakvim iskušenjima. Znao je da će među nama biti oni koji će živjeti u selu, oni koji će živjeti u gradu. Znao je da će biti oni kojima će biti teže, oni kojima će biti lakši. Sve on to znao. I rekao svima, o vjernici, o muslimani, pročitajte Kur'an, pronađite uputstvo, kako da se ponašate, kako da rezonujete, kako da razmišljate, kako da planirate i tako dalje. Vjerujte, braćo i sestre, glavni suštinski problem muslimana u svijetu danas, pa i nas ovdje u Bosni, jeste upravo taj što se ne družimo sa Kur'anom. Što nismo stekli naviku da obavezno u prvi plan svoga svakodnevnog programa stavimo jednosatno družene sa, družene sa Kur'an i Kerim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ne bi smjelo proći 40 dana da neko od nas ne prouči cijeli Kur'an. Što znači džuz dnevno, 20 stranica, 10 lista. Ko to od nas radi? Tu je, vjerujte, suštinski problem. Mi moramo biti svjesni da se nećemo moći istinski ponašati kao muslimani. Da neće naša vjera u budući svijet biti djelotvorna i jaka, sve do dotle dok ne budemo o ahiretu, o budućem svijetu, o džennetu, o džehennemu, znali toliko da može svako od nas dva sata govoriti o džennetu, dva sata o džehennemu. Kada bi neko od vas, kada bi nekoga od vas sada prisutni upitao, šta nam znaš kazati o budućem svijetu? Dvije rečence i sve bi se završilo. A trećina Kur'ana govori o budućem svijetu. Trećina Kur'ana. Koliko je stranica u Kur'anu? Šesta stranica. Koliko je trećina? Dakle, vidite koliko se toga govori u Kur'anu. Dakle, dok god, dok god ne budemo e, absorbovali, usvojili kuranski svijet, dok god u našim glavama ne bude više kuranskih ajeta, kuranskih prizora, nego slika sa televizije, prizora sa ulice, ne znam nija iz našeg običajnog ambijenta na kog smo živjeli, na kog smo navikli, tako dalje, nećemo biti u stanju da osjetimo slast imana nećemo biti u stanju da se borimo protiv lošeg oko sebe. Da bi se mogli boriti protiv lošeg, moramo se sami protiv sebe izboriti. Dakle, moramo znati za bolje, pa da bi vidjeli loše i se, borili se protiv njega. U tom smislu, Kur'an je jedna bogata riznica, nezaobilazna, jedno veliko bogatstvo, ali koje, nažalost, muslimani ne koriste. Danas, kada je mnogima od nas teško, u materijalnom pogledu, dakle, nema posla, slabo novca, ekonomija nikako ne ide i tako dalje, i to shvatam, stvarno je tako, ali ne mogu da shvatim tog muslimana koji je u, tako, u takvom stanju da ako ne može naći posao ako ne već ne može riješiti te svoje bitne probleme zašto ne čini ono što može zašto se ne obrati Allahu Đelešanu zašto se ne vrati Kur'an zašto ne potraži u Kur'anu odgovor na pitanje zašto je baš on u toj situaciji takav zašto ima komšija naprotiv ima para, ima sve ide a kod mene ne ide ne optuživate kako smo navikli lopov, lahko je njemu nego optužiti sebe. Zašto me Allah kazni? To nije slučajno, to je odredba i tako dalje, tako dalje. Kaže, moramo shvatiti da je Kur'an upravo to uputa svima nama kako da rješavamo svoje probleme, počeš od porodice, počeš od komšiluka, počeš od općine, pa preko države, preko svijeta i tako dalje. To je Kur'an. I dokle god Kur'an ne siđe sa naših rafa u naša srca, u naše umove, on neće biti djelotvoran i mi se nećemo kao muslimani neće moći misliti kao muslimani, neće moći govoriti kao muslimani. Dokle god na našim sjelima, u običajnim sjelima, u kućama, po familijama, ne bude u našem riječniku kuranskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme kod najprosječenijih naj, dakle kod prosječnog muslimana najobičnijih muslimana da to bude sasvim normalno jesli pročitao Kur'an o onaj događaju Musa alejhi selam i faraonu Nisi, pa kako nisi? Trebaš počitati, vidi kako se to sad ponavlja danas, ovo što se dešava, Izrael, šta radi, ne znam, tako dalje, čini nepravdu. To je, to je, to su činili prije njih, njihovi predci, Izraelci i tako dalje, ta, odnosno Benu Izrael. Kažem, večeras ću pokušati da skrenem vašu pažnju na jedno od kuranskih kazivanja, na jedan segment Kur'ana, a to je upravo događaj i dešavanje, neću reći priče, filmovi, scene, ali je to upravo tako. I vjerujte, nema filma da je snimljen u historiji čovečanstva koji ima tako upečatljive jake scene. Tako, e, tako sadržajne i sa tolikom porukom kao što su to kuranske scene. Kao što je to kuransko kazivanje o događajima koji su istinski, koji su se desili, koji su bili. Tako senzacionalni, tako fenomenalni, tako interesantni, a puni sadržaja pouke i poruke. Kada bi se tako odnosili prema Kur'anu i čitali, Kur'an sa takvim pristupom onda ne bi imali potrebe da se divimo za nekakvim rambom tamo, za nekakvim zvijezdama filmskim, za nekakvim sportskim zvijezdama i tako dalje. Jer u Kur'anu imate daleko većih scena, većih događaja, interesantnijih, čudnih, a opet u svemu tome sa jakom porukom. Jedna od, jedna od velikih kuranskih kazivanja jeste kazivanje o Musa a.s. i Faraonu. Vi znate da su Benu Israil, Izraelčani, narod, jedan narod koji je živio i koji živi i danas, jel tako? Ali kog je Allah Đelešanuhu odabrao? Odlikovao ga ostalim narodima. Kako bi oni prihvatili njegovu objavu i bili pomagači poslanika? To je narod kome je Allah Đelešanuhu poslao najviše poslanika u uzastupci. U nizu stotina godina. I posljednji od poslanika koje je Allah Đelešanuhu poslao Izraelčanima jeste Musa a.s. Posljednji od poslanika koji je isključivo njima poslao. Izraelčanima. Zato oni kažu i danas jevreji ne vjeruju oni u Isa, ali srama, u Novi Zavjet, niti vjeruju u Islam. Jer kažu to je posljednji poslanik bio Isa, Musa, ali se nam jeste, njima upućen. Ali je Muhammed s.a.v. upućen cijelom čovječanstvu i on je posljednji poslanik cijelom čovječanstvu. E, Izraelčani zauzimaju dosta prostora u Kur'anu. Jevreji. Što i te kako puno govori nama muslimanima. Mi muslimani trebamo tako na Kur'an gledati. Vidjeti o čemu to Kur'an govori. Koje je to, koju tu problematiku? Šta to Kur'an spominje? Koje je drvo? Koje je ime? Šta? Kako? I o tome i mi razmišljati i znati da, to je, da je to Allah Đelešanu s razlogom spomenuo, da je to važno, značajno i bitno. Vidite, kaže mi jedan čovjek, e, sreo sam nekada prije 10 godina u Kanadi, jednog kanađana i razgovarao sa njim. I vidim čovjek inteligentan i tako dalje i pozvao ga ja u islam. A on meni odgovara kakav vaš islam? Što? Pa kaže, vi muslimani imate Božju knjigu, tvrdite da je Božja knjiga Kur'an, a tamo kaže, najveće poglavlje u toj, u toj knjizi vašoj govori o kravi mi živimo u vijeku kompjutera, atomske energije, svemira i tako dalje, ali najveća sura govori o kravu i zove se kravu. I kaže taj da mi je sad sred, sred tog kanadžana pa da mu kaže cijeli svijet govori o kravi i kravljem ludilu. Ako je Allah Đelešanu u Kur'anu spomenuo kravu, u Kur'anu je najveću suru nazvao tim, onda je to znajmo, braćo i sestre, s razlogom. Onda je to sigurno značajno i bitno i krava će biti aktuelna i interesanta dok je života na ovome svijetu. Jer je to Allah ili šanom smo I vidite, danas cijeli svijet priča o kravi, kravlje ludima, spaljivanju krava, o krava u centru medija svih na svijetu i tako dalje. Tako i ostale stvari. Kada bi mi tako posmatrali Kur'an, onda bi daleko, daleko brže zapostavljali, prevazilazili probleme koji su nebitni, nespo, e, nebitni, nevažni i tako dalje. Recimo, reći vam i ovo, možda ćete ne ljuti mnogi, ali nemojte ne ljuti. Selama je spomenuto u Kur'anu. A rođenje Muhammeda s.a.v. nije spomenuto u Kur'anu. Niko od nas ne obilježava rođenje Isa a.s. a obilježava rođenje Muhammeda s.a.v. A nije uopšte spomenuto u Kur'anu, nije sunnet, nije ništa. A baš kad je nova godina, mi govorimo ne treba slaviti novu godinu, tako mi hoćemo. Govorimo ne treba slaviti godinu, ne treba čestitati, tako dalje, tako. Međutim, naprotiv, kuranski je da iskoristimo tu priliku da govorimo svijetu cijelom i kršćanstvu cijelom danas da je Isa a.s. rođen tako i tako, da je to mođiza Božija, da nije vaskrsno, da nije ubijen, da ga nisu razabili, da su to laže, da su to izmišljotne, da iskoristimo tu baš te praznike njihove i da im damo pravu sliku Isa a.s. i govorimo kako je rođen Isa a.s. Zamislite, to smo zapostavili, a ono što je, dakle, dakle što je Kur'an rekao, mi smo zapostavili, a mi smo izmislili nešto drugo i da o tome govorimo i tako da. Zašto Allah nije spomenuo rođenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu? Zato što je njegovo rođenje bilo normalni put. I nije u tome bilo nekako posebnog fenomena. A rođenje Isa alaihi sallam bilo to bilo mođiza Božija i tako dalje. Tako, kažem, kada bi mi e, proučavali Kur'an na takav način i shvatili da ono što je Allah u Kur'anu spomenuo jeste bitno i važno, A trećina Kur'ana govori o la ilaha illallah. Da nema drugog Boga osim Allah. Trećina. A u našim predavanjima je najmanji te teme. Akide, imana, vjerovanje u Allaha Đelešanu. A Kur'an najviše o tome govori. Trećina Kur'ana. I tako dalje. Jedan, kažem, velik prostor u Kur'anu, ako mogu tako da kažem, zauzimaju Izraelčani, jevreji. I vidite, ti ljudi danas vladaju svijetu. Vode glavnu riječ danas u svijetu glavnu riječ. I mi muslimani da čitamo Kur'an kao što ne čitamo i da smo savladali ta ajeta o jevrejima, imali bi tačno jasnu sliku šta to jevreji u Palestini hoće, šta se to tamo dešava. Ne bi onako ostali nezainteresovani kad čujemo dešavanje u Palestini, kod da to nije kod nas, pa nije to kod nas, to se ne tiče, ne interesuje nas puno. A zaboravljam da su ta naša braća u Palestini, do juče, ja sam bio svjedok, kad su donijeli pomoć u zlatu i u novcu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini iz Palestine pored svih svojih problema oni donose i pomažu nama muslimanima u Bosni koji su bili izloženi ratu, teroru, ubijanju, protjerivanju i tako dalje. I mi kažemo pa vi ste preći, vi imate svoje šehide, vi imate svoje time, vi imate svoje muhađere, vi imate svoje gladne. Oni kažu tačno je to, mi imamo sve to, ali mi ne možemo mirno posmatrati ono što se dešava kod vas u Bosni i ovo je naš doprinos našoj braći u Bosni i Hercegovini ko je se od nas sjetio da kad da šta za Palestinu, da upita ima li na koji način da, da pošaljima šta to našoj braći koji su sada u teškoj situaciji, koji su sada u ratu kog smo mi prošli, jer tako i koji dobro znamo i tako dalje. Nema, slabo smo povuku Kažem, Kur'an govori o evrejima u mnogo ajeta. Upravo iz razloga što Allah Đelešanu na takav način skreće pažnju nas muslimana da su jevreji značajan faktor u životu i da treba da ju poznamo, da treba poznamo njihovu strategiju i tako dalje. Danas sam rekao, oni vladaju svijetom, danas oni rade šta hoće. Vidite kako napadaju goloruk narod, raketama, avionima i ostalo. Ništa ni međunarodna zajednica, ni jedine nacije, ni svi međunarodni forumi, ništa, ništa, ne reaguju uopšte, uopšte ne kritikuju to što je desilo u Izraelu. To je dokaz da su sve te institucije međunarodne zajednice, jedine nacije, pa dalje njihova posla, masonska posla. I da rade za njih, protiv drugih i tako dalje. Sama činjenica da Kur'an na toliko mjesta i toliko ajeta govori o Izraelčanima, dovoljno govori da se i mi trebamo tim problemom pozabaviti i o njima dosta toga. E, ukratko, to su narod koji se najgore pokazao kada su u pitanju poslanici Allah Želešanohu vjera i objava. I koji su to jedini narod u historiji čovječanstva koji je poslanike ubijao. Ne samo nije kao, e, nije vjerovao u njih i tako dalje, nego su ubijali poslanike ubijali. To je jedini narod u svijetu. To se nije desilo prije Evreja. Te odlike koje im je Allah za znači, ono bio odlikovao, da su bili hrabri, da su bili pametni, da ovo, da ono, je, e, su bile, dakle, te odlike su trebali da iskoriste u obožavanju Allaha za šanomu, u slijeđenju poslanika, oni su to zloupotrebili i sve to upotrebili u borbi protiv islama, islama ja? protiv Allaha, protiv poslanika i tako dalje. I onda Allah Đelešanohu proklinje, proklinje taj narod. Proklinje je vrijeme i to je proklet narod. I to su ljudi od kojih nema fajde. Dakle, koji su nosioci zla. Znate, kad nekome zlo postane normalna stvar, urođena stvar, dobra stvar, njemu je zlo dobro, a dobro zlo. Vidite, gdje je takvo stanje, njemu je tamo lijepo. Kad gucne onu rakiju, sav se strese koliko ga razdire, kad je dobra. A da nije takva, da ga ne razdire, ne bi rekao da je dobra. Lijeku mu ne valja, kad vište to, i tako dalje. Naviko na to. Kad iziđe, gdje je mir, je tišina kući, njemu je dosadno, njemu je teško. Dakle, jer je naviku postalo njemu ono što je normalno, nenormalno, a ono što je nenormalno, normalno. E takvi su danas jevreji i vladaju svijetu. Takve jevreje Allah Đelešanovu kažnjava isto tako nečuvenom kažnjom kroz, kroz istoriju. U jednom, e, da sad nisam, nisam ovaj, htio da citiram e, detaljno svata ajeta, jer je događaj puno, pa ću to pokušati skratiti na ovakav način. Ovaj, e, jedno od iskušenja, iskušenja jevrejima koje je Allah šanu poslao jeste da im je, da je nastanio na jednom mjestu, na obali mora i dao da im ribe dolaze same skroz u pličak subotu. A njima zabranjeno subotom raditi. Allah dao koji iskušenje. Nedelja dođe, riba nigdje. A živi od toga, od lova riba i hranili se time. Ostalim danima sedmice nema nigdje riba. Teško doći do njih. A subotom dođu same u jatima, ogromno. I sad jevreji pokušaju da, ko naši muslimani u Bosni ponekad, ovako važno je srce, treba to, pa nije to baš to, znaš kako je, i tako dalje. Kažu, počeli su da, pre, pokušali da prevara Allah, pa kažu, hajmo mi zabaciti mreže u petak, pa u subotu nećemo ništa raditi, ono će zakačiti, pa ćemo ne pokriti mreže i evo ga, nismo u subotu ništa raditi. Je tako? I onda kaže, u tom mjestu su se podijelili jevreji u dvije, dvije vrste. Jedni koji se suprostavili takvoj raboti rekli, pa ne može tako. To je otvoreno, opet fatanje nedelju, odnosno subotu. I pokušali ove da odvrati. I kažu da su pregradili to mjesto. Pregradili, distancirali se, bojeći se Božije kazne. A drugi koji su to radili, su bili u drugom dijelu sela i sa njima su bili oni koji nisu to radili. Ali nisu ni njima branili, nego su normalno sa njima družili normalno se sa njima družili i Allah se Đelešanovu kažnjava takvi. Najčudnijom kaznom pretvara ih u majmune svinje. Ođala minhum ul qidada tebal hanazir. Pretvara ih u majmune i svinje. Kažu mu fesiri ovih ajeta, jednog dana su osvanuli ovi što su odvraćali, pokušali odvratiti ovi od lošeg dijela i ne čuju tamo nikakve zvuke, ništa, nešto se ne dešava. Provire preko zida, kad tamo sve majmuni svinje. Dođu da vide čuda. Allah Želešanu pretvorio omladu njihovu majmune, starca u svinje. I bili su u liku majmuna i svinja, a poznavali, govorili i poznavali svoje i tako dalje, ove ovamo, razgovarali s njima i nisu preživjeli, nisu imali potomke nekoliko dana, zavisno nekoliko sedmica po raznim revajetima i Allah Želešanu je njih, njih uništio. E sad, pogledajte. Dakle, Allah Đelešanu zbog te, zbog takvog odnosa prema objavi, prema Kur'anu, zbog toga što su imali jasnu objavu, imali poslanike, nisu htjeli slušati, kako je kazno. Pogledajmo mi danas, imamo Kur'an, ali narav umotano peškir i ne znamo šta tamo piše. Zar ne ličimo mi na njih? Zar se ne bojimo kazni koji on? Pa nam onda dođe kazna s vremena na vrijeme. Pa se vratimo malo islamu, kao što kažu kod nas bi rata bi džemata nesta rata nesta džemata smanjiše se džemati prestaše i tako dalje tako dalje e, pogledajte dakle Allah je lešanu ovo je istina ovo je hak čudno ali to tako u Kur'anu piše mi to učimo o tome čitamo da je Allah je lešanu kaznu jevreje tako što je pretvorio jedan dio njih u majmune i svinje Vidite, i oni koji su sa njima bili, nisu to radili, ali su, nisu odvraćali od zla. I Allah će pretvorio isto tako u svinji, nije poštedio. Samo je poštedio one koji su se borili protiv zla, bar pokušali se boriti. Zato i kod nas, braćo i sestre, znajte dobro, nije dovoljno biti dobar musliman. Biti musliman za sebe i gotovo. Klanjati, biti pošten, ne lagati, nikog ne dirati i tako dalje. Ne. To nije dovoljno. Nego je farz isto koji klanjati, narađivati na dobro, odvraćati od zla. Boriti se protiv zla, počivati drugi. I zato nije normalno, imaš komšiju, ili imaš komšiju u kafanu, birtiju, stvar ne, ne kafanu, birtiju, gdje se pije i loče, i tvoj komšija to drži, i ti znate se dobro, i ti ideš u džamiju, i merhaba komšija, kako si komšija, što ima, svaki smo ako neko piješ kahu. Svak sebe, šta me briga za njim, ja ne pijem, o to, njemu, njemu na dušu. Ne, ne može tako. Nego treba da mu kažeš, salam alaikum komšija, alaikum salam, šta još držiš tu? Još se nisi toga kako tersu, ne može tako. Pa ne u džamiju, ajmo u džamiju. Pa nema fajde, pa ima fajde čovječe, ti si dužan da govoriš. Hoće li biti rezultata? To ti nisi obavezan. Ali si dužan svaki dan da, da, da mu daš do znanja da nisi zadovoljan sa njim. Da, da mu daš do znanja i pokušavaš da ga popraviš. I tako dalje. A ako, jer je rekao poslanik sa osvijem jednostavno hadisu, ako prođemo pored nekog zla, duž smo ga spreči ti rukom. Ako ne možemo rukom, možemo riječju, Ako ne možemo riječju, možemo barem prezirom, u srcu. A to je najmanji dio imana. Ako mi svaki dan pored te kafane, pored te birtije prolazimo i navikli se na nju i da nam, da nam uopšte ne smeta više, mi se samo sa onima tamo koji sjede komšijama, ne osjećamo nikakvu, ni prezrstice, znači i ta najmanji dio imara nešto. Nešto. Pogotovo kad se nalazimo u vremenu i u društvu gdje je to zlo, toliko veće nego dobro. Toliko ti birtije na svakom čošku. Pravi vjernik će i pored toga, pored svake birtije osjeti nalagodnost. Neće on biti jednostavno. će nekakvu tegobu. Teško će on biti prezir, prezir prema tome. To je taj najslabiji dio imana. To je tako, braćo i sestre. Kažem, to je jedan detalj o Izraelčanima i onoga što se desilo. Dalje, Allah Đelešanu između ostalog taj narod kaz, kaznio što im je uvijek slao nekog ko će ih kažnjavati. Od ljudi, od naroda. Tako su ih kažnjavali. Kenanijine, ne znam, razna plemena, pa i Rimljani jedno vrijeme, pa ovaj, evo, e, kopti u Egiptu, o čemu će biti večeras riječi, Pa u posljednje vreme Hitler, znate da je kažnjavao i tako, zašto bili su svjesni njihove opasnosti? Da je to rak svakom društvu kome se oni nađu. To je tako. I vidite, između ostalog, Allah Đelšanovo je kaznio taj narod tako što su došli u vlasništvo baš tako faraona u Egiptu. Koji ih je kažnjavao na najskrepiji način? Taj faraon je usnio sam da će se roditi od Izraelčana koje on zlostavljao djete koje će mu uzeti vlast. I onda je e, faraon naredio da se sva novorođeša dobijaju od Izraelčana, od tog naroda koji su bili tu došljaci, ili tako protjerani, rastjerani po svijetu i tako dalje. Da se ubijaju novorođeni. Onda smo rekli, nestaće ih. Ko će nam raditi, ko će nam biti robavi, ko će nam služiti. Hajde da jedne godine ubijamo, a druge godine ubijamo. Svako djete, imalo su špijune koji su išli, trudna žena i tako dalje, šta kako rodi se, odmah ubijali. Novorođen će odmah. I onda su odlučili jedne godine, u stvari da ubijaju mušku djecu samo, da, mušku djecu, a žensku da ostavljaju. I onda su odlučili da ubije svake druge godine. I znamo tačno da je Musa a.s. rođen u onoj godini kada su ubijali novorođenče. A Harun a.s. rođen u godini kada nisu ubijali. I poznato vam je tako kako je Musa a.s. rođen, kako se majka pobojala za njega, I to su sve lekcije, veliki dersovi, ogromni. Mati tek rodila dijete, sina, tako fina, lijepa, naočita. Naredba je od Allaha Đelešanu da ga baci u more. Da bi ga spasila. Koja bi to majka uradila? Ali vjernica u Allaha Đelešanu je svjesna da ono što Allah kaže jeste hak, jeste istina, makar to nikad ne mogu shvatiti. I ona pravi jednice nešto tamo, tabuta nešto, sandučića, tako? I baca Musa Alešanu u more i Allahovu mudrošću, tako Musa a.s. valovi ga donose do faraona, do njegovog dvorca, sluge nalaze i tako dalje. I u Kur'anu tamo, sve ovo su kur'anska kazivanja, sve ovo možete pročitati lijepo u Kur'anu, ja ne mogu detaljno sad sva ajta prevoditi. Kada su ga našli sluge, došli i supruga faraona kaže, ja bušra hada gulam. Kaže onaj, vidi ovo je lijepo dijete, fino dijete i tako dalje. I zatražila da ga ostavi. A tad su ubirali toj godine u Rožnišad mušom pravo ne ne ubiti. I ona žena ko žena, kako tu danas se tako obradi čovjeka i ostane djete. Mada ne treba ženu slušati uvijek, jel, ponekad. Ovaj, e, I ostane, kaže, e, ostane Musa ali selam i normalno odgoji se u, u, u dvorcu faraona tako da je. Znate isto tako da je Allah Žešanu dao da Musa ali selam kao dojenče, kao novorođenče. Ne prima mlijeko ni jedne od majki koji je bilo dosta koje je stara rodila i mogla da doje ovaj, nego svoje majke pa ga je vratio majci svoje, pa ona primila platu zato što doji svoje rođeno djete, a faraon nije znao da je njeno djete i tako dalje. Vidite šta Allah što ono može uraditi. Sve moćni, sve mogući. Onoga koji će mu, je tako, doći glave, odgaja, on i plaća za njegov odgoj. Koga je njegovu majku, koja nije ni svjestan. I zato vjerniku Allah Đelešanu ne može nikad pomisliti da je u bezazan situaciji. Nikad. Jer je Allah sve moguć, Allah sve može, vidite. Allah dao da faraon odgaja svog neprijatelja, da odgaja Musa a.s. I tako dalje Musa a.s. je rastao i znamo da ne pričam sve te detalje i onda na kraju kada je izrastao Musa a.s. dobiva zadaću od Allaha Đelešanohu da poziva faraona. Da ga poziva u islam, u vjeru Allaha Đelešanohu. Musa a.s. traži od Allaha Đelešanohu da, da učini poslanikom i Haruna da, kao pomagač jer je bio riječiti od njega bio u nečemu sposobniji i tako dalje I to je najveća usluga koju je brat bratu učinio u istoriji čovječanstva. Usluga Musa, Harun, Jer je Harun postao poslanik do Musa, ali se vama Allah ođer šaru da ga učini poslanikom, da, po, mu postane pomagač. Dolaze pred faraona sa čudima koje je Allah šaru dao Musa, ali se Dao mu je štab koji se pretvara u ogromnu zmiju. Dao mu je ruku kad on hoće da pobijeli potpuno bijela. Znate kako izgleda nezgodno bijela ruka. Ima ona bolest kako guba, kako se zove kao dokaz i ona je bila postala bijela i sijala nurom došao je Musa a.s. faraonu i pozvao ga u vjeru jednog jedinog Allaha Đalešanu. faraona koji je simbol svih faraona simbol materialista koji danas vladaju danas mi živimo u materialističkoj civilizaciji u čijom, čijem epicentru vrijednosti jeste dolar, jeste para i danas otvoreno otvoreno obožava većina svijeta paru obožava Marku obožava materiju to je tako kada su pitali jednog e, izraelskog svećenika ovaj e, je li istina da i vi jevreji danas još danas vjerujete kao i muslimani da je Bog jedan i da je sve mogućan on odgovara i kaže to je bilo nedavno kaže da istina je Bog je jedan mi to vjerujemo ali dolar je sve moguće to je njegov svećenik veliki obožavaju. To je tako. I oni su u Kur'anu opisani kao obožavaju zlatnog teleta, zlata, para i tako dalje. I zato svaki od nas, braćo i sestre, koji kaže para vrti Džeburgija neće, jeste jevrej po akili svojoj. Vjeruje da je para svemoćna. Nije. Pa odmah demantuješ, demantuješ svoju akidu, svoje vjerovanje, svoj Kur'an. Allah je samo svemoć, nije para svemoć, ne može para sve. Allah iznad pare, iznad tebe, iznad mene, iznad Amerike i tako dalje. Dakle, i Musa i Faraon normalno kao takav simbol simbol sile. Ljudi se osile iz dva razloga. Ili zbog para, ima para pa misli da može sve, jer ko ne prizna Allaha Đelešanu, i faktički sebe proglasi božanstvo. Toliko su umisli ko da je neozbiljna Bog, kako je faraon bio. Mogu je ubiti koga hoće, ostati na život koga hoće, mogu je, tako da će raditi. Uzimo oko roblje koga hoće, tako da. I iz drugog razloga, intelektualno. Kada neko smatra da je toliko pametan, onda se zbog toga isto tako proglasi nad, nad superiornim, svemoćnim i tako i ne uzubila pripiše sebi boz, e, epitete božanstva i odvede ga u širke. Tako je faraon i odma je kao takav isto koji svi bogataši koji Allaha ne priznaju za bogataše sirotinje ne vrijedi. Sirotinje ne zlužuje, ne zlužuje da živi. Kad je smotan, kad je nesnalaži, što, što živi? Nek umri. Tako bogataši razumiju. Danas vidite, popričate malo s njima koji Allaha ne priznaju normalno. Tako je faraon. Kaže ti si došao da A, a Musa a.s. je došao, pozvao faraona da vjeruje Allaha jednog i da mu dozvoli da njegov narod Izraelčane, koji su kod njega robovali, povede u obećanu zemlju, povede danas u Palestinu. Ovaj, I onda faraon optužuje Musa a.s. da hoće da prevratiti, izvrši, hoće da uzme, uzme vlast u svoje ruke, kao što su sudili ili tako u našoj vladi muslimanima nekada, tako hoće državni prevrat, nisu imali dva pištolja ili tako. Tako i ovaj. I onda Musa a.s. dolazi s dokazima, dolazi sa zmijom kad se pretvara, sa štapom kad se pretvara u zmiju. Zašto? Zato što je tada u to doba faraon vladao ljudima neukim, nesposobnim, nepismenim upravo sihrom. Sihrom. I tu su bili veliki sihrbasi. Vidjeli ste onog tamo, kako se zove onaj? Copperfield, jel? Da i njega spomenemo ovdje. Ovaj, koji pravi čuda, velika čuda. Lepti po zraku, bez ičega, vidi se, nije stvarno lepti. Nosa ga džin, sihr, magija. Tamo ono djevojko stavi u sanduk rastavi sanduk, nije. To je džinica koja se pokazala u liku djevojka koja je ušla u sanduk i onda posle izišla. On rastavio sanduk, kad ga ponovo sastavio, ona se ponovo vratila i gotovo. Jednostavno, nema za vjernika nikakve, nikakve, nikakve, tu čuda nema, ništa. Ako zna šta su čini, da to oni mogu i tako dalje i tako dalje. Ova, I onda faraon optužuje Musa a.s. da on došao da vlast preuzme i tako dalje i poziva svoje sirbaze i izaziva na dvoboj, na meč. Imam ja svoje koji mogu više od tebe, imaju veća čuda nego ti. I normalno desio se pred ogromnim brojem naroda. Sabro se narod desetinama hiljada da gleda šta će se desiti. Taj istorijski sukob između istine i, i, i i neistine. Musa alaih selama i sihirbaza, pomoćnika faraonovi, koji su bili veliki majstori u sihru, veliki mađoničar. I oni su donijeli sve ovo Kur'an, sve ovo Kur'anska priča, koju ja prepričavam malo u skraćenoj versiji. Ovaj, donijeli su toliko užadi, špagova, brda od špagova i štapova. Brda, pazite, ogromna brda. I onda kada su se sabrali svi faraoni i tako dalje, i narod i ostalo, i Musa sam došao, oni su učinili taj svoj sihr i tako da se učinilo ljudima svima da sva ta brda gmižu. Zamislite, brdo špagova i štapa se pretvara, i štapova se pretvara u zmije. I sve to gmiže jedno u drugo, znate, kad se oni zmije u klupkovi zamotaju. To je bio ogroman sihr, ođahu bi sihran adim kaže Allah šanu Kur'an, su došli sa velikim, ogromnim sihrom. Prepao se svijet, mnogi su se razmišljali, počeli bježati. Od tako strašnog prizora. I onda naređuje Allah šanu Musa alaih da baci štab. Baca Musa alaih sallam štab koji se pretvara u tu ogromnu zmiju, koja sve to proguta. Kako god dok štapa dođe, proguta ga. I ta ogromna brda sva jednostavno progutala ta zmija Musa alaih sallam, odnosno njegov štab. Kada su to veliki majstori magije, mađončari vidjeli, padaju liči se na seždu Allah čvrst je ubijeđeni da to nije magija. To je Božije. To je nešto iznad, iznad ljudskog, iznad svega što čovjek može napraviti. I postaju iskreni vjernici. Ali iskreni vjernici, vjernici koji su bili spremni odmah život dati i dali za islam, za ima, za Allaha Đelešanu. Kada je Faraon to vidio, a obećao im veliku nagradu da će biti njegovi ministri i tako dalje, rekao, vi ste se dogovorili, šta je to? To ste vi na zamku napravili, tako je. Sačuvaš sve, posjeću, posjeću vam ruke, noge, nokrst i razapijete vas da umrete. Šta oni odgovaraju? Kao jaki vjernici. Kažu, možeš, ali to nama neće naštetiti. Mi svakako umiremo. I mi i ti ćeš umrijeti. Svi ćemo umrijeti i pred Allah doći. Ali nam ne možeš oduzeti ahiret. Vidite, to je jedinstven primjer da je grupa takvih intelektualaca, sposobni ljudi, za nekoliko sati od najvećih nevjernika postali šehidi. Šehidi. Nisu nikako djelo imali su spali na tu sežu samo lažno šal. Hoće To je iman. Ali to je taj istinski iman koji predstavlja snagu čovjeku koja ga vodi koja ga tjera da on radi za islam, da se bori za islam, jer se bori za hak, za istinu, za pravdu, za naj... najveće dobro za čovječanstvo i tako dalje. I e onda posle takvog dokaza faraon postupa, navodi se u predajama da su oni pobijeni stvarno tako. Ali je za taj dan 60.000 prisutnih prešlo u islam, prihvatilo Musa alaih za poslanika, 60.000. Toliko je to bilo pečatljivo. Jel? Nakon svega toga, faraon ostaje uporan u svome kufru. Allah Đelešanu šalje kazne faraonu i njegovom narodu, koptima. U Egiptu, gdje su još bili izraeličani Musa, a.s. još nisu otišli, im dozvolio. I dešava se to što je tako fenomenalno, senzacionalno, tako čudno. Daje Allah Đelešanu iskušenje nakon iskušenja. Iskušava iz, e, kopte i faraona, iskušava ih skakavcima dao ogromnu broj skakavaca koji su sve pojeli što je zeleno. Čak što je drveno, sve bi ovo odšlo u jednom periodu, ukrasa. Sve su pojeli. I ne mogu uđivati. Nema ništa, nema ništa što se može pojesti, da nisu pojeli. I onda Faraon i Kopti mole Musa a.s. da zamoli Allaha Đelešanovu da ih, da ih oslobodi tog iskušenja, tog belaja. Nemoguće živjeti. I Musa a.s. čini Allah Allahu Đelešanovu i odmah nakon toga sedmicu dana, kako se navodi jednim pojedinim predama, oni se opet vraćaju u svoje grijehe, nijekaju Musa alaih salama i vraćaju se onakvi kakvi su bili. Allah šalu odmah momentalno daje posle toga drugo iskušenje, pa im šalje krv. Sva tečnost se pretvorila u krv. Tada u Egiptu, faraonu i koptima koji su tamo živjeli. Sva. Zamislite, otvoriš česmo da naspiješ vodi krv. Sva voda koja je bila u, u, u bokalima, u čašama krv. Suza krv, iznosa krv. Sva tečnost se pretvorila u krv. Nema pitke vode, nema krv i opet nemoguće živjeti. Dovu Musa a.s. odnosno molbu Musa a.s. da moli Allah za i opet rešao. To je bilo tako jasno iskušenje, kaže se tamo u podjednim predajima da su tada, kada se to sve pretvorilo u krv, svatečnost, znalo se desiti da Izraelčanin Musa a.s. ovog naroda, Izraelčan, jede i kusa čorbu zajedno sa Egipćanom, sa koptom. I ona strana čase čorba koju kusa Izraelčan a ona tamo strana čase koju kusa kopt krv. Toliki dokaz Allahove moći da samo se na njih kazna odnosi, ne odnosi na ove, samo na njih. Zbog toga što su se tako ponijeli prema njima i prema ovom dokazima koje je Allah šalim poslu prema Musa i Sala. Pa onda posle toga žabe. Zamislite jednostavno primjer žabe. Allah dao da se toliko žabe namnoži da je opet postalo nemoguće živjeti. Otvoriš usta da progovoriš žaba u usta. Podigneš hljeb da uzmeš žaba ispod hljeba. Šta god žaba, Do te mjere kažu tamo u komentatori Kur'ana da su žabe same uskakale u hranu koja vrije, ključa. Iskuhaju se u hranu. Koji bi tu hranu pojeli? Italijani bi, ono kažu, jednu žabe. Ovaj. I opet nemoguće živjeti. I opet, paste, paste to se dešavalo sve u nekih sedmicu, deset dana, četrdeset dana najviše po, po, po predajama, po komentatorima Kur'ana. Jedno iskušenje prestane, pa drugo. Sve tako. Pa onda posle toga još sitnije, uši, vaši, Allah šano dao im vaš i nisu mogli od toga živjeti. Toliko se razmnožila da nema, nemoguće živjeti. Lazaju po, po, po očima, po, po obrazima, po svemu, po nema, jednostavno nemoguće živjeti. Ukazuje Allah Đelešanu koliko je čovjek bespomoćan. Bespomoćan. Najobičnijom, najobičnijim stvorenjem, tako sićušnim kao što je vaš, uš, Allah uništi čovjeka i njegov život na ovom svijetu. I opet je sve to bilo džaba, i džaba, i džaba, je tako? I onda se dešava ono što vi svi znate, tako, Musa, ali i konačno vodi taj narod. <clears throat> ovaj, dakle, to su bile, iskušenje su bila u vidu skakavaca, uši, žaba, krvi. I šta je još bilo? Šta je još bilo? pronađite u Kran, pa ćemo vidjeti, ima devet ukupno, sedam i dva, ovaj, dakle, štab i ruka, i još sedam od, od, od ovih iskušenja kojima iskušao Allah Đelešanu ovaj, e, kopte u Egiptu, faraonov narod. E, rekao sam to dvoje, još sedam, ali nabrao sam i petor. Ovaj, dalje, <clears throat> posle svega toga, kada sve te opomene nisu vrijedile, vidite, tako uočiti dokazi Allahove moći, nisu vrijedili, onda dolazi propast. Allah je našanu, ređuje Musa, ali da povede svoj narod, Izraelčan. Ali vidite, Izraeli su sve to gledali, direktno Allahu Đelešanu u pomoć njima. Sve to svojim očima gledali. I opet bilo džama. Kad su htjeli da krenu, kad su dobili naređenje Musa a.s. da krenu, otišli su, pogotovo žene njihove, i pozamljivali od svojih kolegica, od komšinica, e, e, koptki, koptkinja, jel? Zlato i ostalo i tako dalje da pozajme je nakratko pa će vratiti. A znala da idu da se neće nikad vratiti, da tu ukradu. Takvi su bili jevreji, vidite. Musa a.s. dobio narod od da Đelešanu da povede narod svoj prema moru. I šta se dešava? Kreće Musa a.s. sa Izraelčanima, Faraon čuje za to i svoju vojsku. Sa tenkovima, sa helikopterima, sa raketama, danas je tako, tad je to tako bio. Bilo su one zaprage kožnu, konjske, bilo su tako dalje, topovi neki mačevi, oklopi i tako dalje, i kreće za njima. I vidite, dolazi do mora Musa a.s. i kažu Izraelčani, nema gotove, propali su, ispred nas mora za nas ne neprijatelji. Ali vjernik Allah šanu Musa alaih sallam kaže Kalla, inne ma'i rabbi se jehdi. Naprotiv, zaista je sa mnom moj gospodar koji će me uputiti, koji će me spasiti. To je, braćo i sestre, prednost vjernika mu'mina. U najtežem trenutku u životu, u najtežem trenutku u životu, mu'min vjernik ne ostaje bespomoćan. On vjeruje da je Allah sve moguć i da mu može pomoći u svakom momentu. Pomen je takillah, jeć Allahu mahrađa, koji je razukom i hasilah, Ko se Allaha boji, on će mu izlaći, naći izlaze svake situacije. Pa Ibrahim alaih sallam kad su ga bacali u vatru, sjećate se, je tako, tog prizora iz Kur'ana. Ali ko je od nas, kad je u ratu bilo, o stanju ovdje kod nas, jel, pa kad čujemo u zraku kako raketa, ona e, granata ide, jel tako, ko od nas sjeti se da kaže, bismillah, subhanallah, nego bježi u sklonište, sakri glavu, jel de? Naprotiv, vjernik Allah čemu treba da, u tim momentima najtežim se baš sjeća Allah i kaže subhanallah, ne uzbrila, stakfila i tako dalje. Traži pomoć od Allah, to je sam vjernik. Ako imam tu, ako je prišak, ako je živ, Ali ako ima zadnja rupa na sviralu, onda se neće sjetiti tako da. Ibrahim Ali Santara kad su ga bacali, pazite, bacali ga plamen ogroman, na, na, na, naložili su toliko vatru, isto tako brdo. Nisu mogli prići da ga rukom bacili u vatru. Nego veliku ljuljačku svezali, pa ga zaljuljili, pa onda presekli spa i on odšao tamo u tu vatru. I tada u tom letu, on izgovara, <coughs> Hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Dosta mi je Allah, a divan je on zaštitnik. I Allah Đelešanu mu spašava Ibrahim a.s. tako što je naredio vatri kuni i bardemo selam. Budi hladna i spas Ibrahim. Ibrahim a.s. pada u vatru, ali ga ne prši. Njemu lijepo prijatno. Kažu komentatori Kur'ana da je Allah žal rekao vatri samo da bude hladna, da bi se smrzao Ibrahim a.s. od lanoće u vatri. Ali rekao budi hladna i spas u selam. I ona je bila onako kako odgovara ljudskom tijelu. Dalje kažu komentatori Kur'ana da je tada sva vatra na svijetu prestala pržiti. U tom momentu kad je Allah Čanu rekao vatri nemoj da pržiš, nego budi spas. Kažu da je sva vatra na svijetu prestala pržiti. Izgore drva, ne prži. Toliko je sve pokorno Allah Čanu i se čovjek. I normalno znamo šta se desilo Musa i Selam. Po naredbe Allah Čanu udarao u more štapom, more se razdvaja. Rastavlja. Ali koja je to blagodat? Koje je to čudo? Koji je to fenomen? To nećete vidjeti u jednom filmu. Nešto takav prizor, ne, mo ne mogu zamisliti ti filmski umjetnici i tako nešto i tako dalje. Razdvaja se more. Koliko je duboko more? Hajde što se razdvojilo, kako mogu hodati kad je dole gli, blato ili tako? Pa je Allah dao vjetra da se to isuši odmah. U momentu sve. I da oni krenu preko mora. I zamislite tu strahotu. Strahotu, dakle, ogromni valovi i do i do I vraćaju se nazad. I ljudi u sred toga idu. Samo vjernici u Allah mogu biti sigurni Allaho pomoć da neće ništa biti. Prolaze oni, faraon stiže, dolazi do sred mora i Allah daje da se more sklopi i tako uništi faraona i njegov narod. Ali spasi tijelo faraona, danas ono čuva i poznato je, kako kaže Allah članu Kur'anu, e, da će spasti faraona i njegov tijelo da bude aj, zna, opomena ljudima i tako dalje. I Musa a.s. dolazi na drugu stranu mora, pobale, približava se Palestini, I samo što su tamo došli, Naišli su pored nekog plemena koje obožavaju svoje nekakve kipove i tako dalje. I odma Izraelčani, pored svega što su vidjeli, pazite, pored svih tih znakova Allahom, kažu Musa na sebe, daj nam moli Allaha da nam načini kipove nakon ko što stoji onima da ime obožavamo kipove. Vidite koliko je to proklet narod. Proklet narod. Zato, braćo i sestre, kada ovo sve čitamo, onaj koji čita to u Koranu, koji svakog mjeseca završi hadmer, tako, pa ugodne 12 puta pročita, pa za 10 godina koliko? 120 puta, jel? Taj zna, pa je zna sve to na pamet, tako? I stalno se posjeća. I šta god se desi u prstinu izraćama, a njemu dođu te slike. Pa, pa nije to slučajno. Pa u kršćanima. Pa kaže Allah šanovu kršćanima, tako ovo što se desa u Banju Luci i ostalo tako. Neki se začudili. Pa nemo se slučajno. Pa oni rade to što, što jesu, što je normalno. Ne bi bilo normalno da sam dobro primili. Volim tarta anke li hudu, volim nasara hata tebi amilletehom. Jevreji koji će neće to biti zadovoljni sve dok ne budete sjedni u vjeru, tako? Pa dalje, oma tuhfi sudurhum azam, kaže Allah sa jednom mjestu u Kur'anu, a ono što njihove grudi kriju je još, još gore, još veće. Sve što su radili, to nije ništa koliko bi oni radili da mogu, koliko on žele da urade sprema nama i tako da. Tako je međunarodna zajednica. Mnogi se zavaravaju i misle, međunarodna zajednica pomoć, šta će pomoć? Pa oni su došli da odrade ovo, da nas nestane ovdje i tako dalje, da Evropu očiste, kako oni kažu, od uljeza muslimana i tako dalje. Kažem, kada čitamo ovakve prizore u Koranu, onda se i takako, i takako podsjetimo na sve to, podsjetimo na Allah, šanu, na hirat, i onda komparujemo svoje stanje. Dojuče smo bili u ratu. U ratu u kojem je jasno svim, svima u svijetu. Šanu nije dozvolio da tako nešto bude. Zbog čega? Zbog toga što u nama ima iskrenih robova Allah, šanu. Samo je zbog takvih posla opstala, vjerujte i znajte dobro. Sve teorije o našim nekakvim podvizima, našim nekakvim armiji, nismo imali armiju, nismo imali ništa, nismo tako. Ali smo imali vjernika iskrenja Allaha Đelešanu koji su tekfirom znali frontove čitave svojiti tako. I zbog toga je Bosna ostala. Međutim, evo kako mi muslimani uzmamo desu. Kako brzo zaboravljamo, kako se brzo vraćamo, kako se opet sa njima prijatelje, kako veća prava imaju Srbi Hrvati kod nas u našoj vlasti, nego mi i tako dalje. I zato je trebalo da se desi u Banju Luci, se desilo. I to je dobro. I u Trebinju i tako dalje. I pomeni to veliki hajr. I mnogi je bošnjake osvijestili one koji nisu svjesni, koji ne čitaju Kur'an, koji čak i ne klanjuju nacionalnom ovaj, planu, su se mnogi dum, ovaj, udarili u glavi kazali, vidite kako su ne pretjeli tako. I to je veliki hajr, vjerujte, hajr za nas, jer nama tako nešto treba. Zato, braćo i sestre, trebamo biti svjesni da nije tragedija u stradanju naroda nekog, da bude izloženo pokoljima, ratovima i tako dalje. Ali tragedija ako taj narod iz svojih stradanja pouku ne uzima. Tako i mi. Ako nismo do sad shvatili, pored svega što nam se desi, da musliman bez islama ne može naprijed, ni u ekonomiji, ni, ob, ni u čemu. Džaba naš intelektualac, super intelektualac u svemu, ako Allah ne priznaje, on je lopov. I on sebi grabi i na račun drugih. I šta smo dobili? Ništa. I mi znamo da smo opet, pored svega što nam se dešava, najveći problem mi sami sebi. A čije je problem? Problem je u kadru, u vođama naših, u kadrovom naših. A šta je problem u njima? Nema vjere. Jednostavno, nema, sve filozofije završavaju na tome. To je suština. Nema vjere. Jedne prilike ja, za vrijeme rata, pošao vam za Tuzlu. I ovdje baš ovim putom, preko Banovića. I dole u visokom, ono ratno stanje, išlo se preko visokog, tamo preko Brezina kuca išla onim putom ratnim i tako. Ovaj, zaustavljaju zaustavljaju da, da, da se pre, prevezu, jel tako, masa svijeta. Ja sam bio sa šoferom samo u džipu i vidim dvojicu vojnika tamo stoje zaustavljaju. Naredili se stani, stali smo, trče, normalno ženske trče prve i tako dalje. Oni vojnici stoje, ništa. Uopšte ne, trče, bilo sigurno da nije njima stao nikom. Jer je tako, biroju se ženske, biroju se tako, društvo, vojska ja iziđem iz auta, vas dvojca vam. I uđeš i sjedeš ljudi, ovako 40-30 godina, odrede neko Banović. Možda će neko čuti od njih ovo što pričam, pa će se da je on to bio. Kad smo sjeli u auto, ovo dvojca kažu svaka čast. Svaka vam čast. Mi nismo mogli uopšte pomisliti da ste nama stali. Što? Pa malo prije, kaže, najđe naš odavde od Banovića, nekakav komandant koji je bio komandir njihove čete, koji nas zna, zna nas u lice, naiđe sa džipom, isto tako sam, on je šofir, i mi zaustavljamo, i on stade, mi potočali, niti sigurno nama stalo. Kod kakvi? Čovjek iziđe, ne pozna nas, dvije ženske i I kaže, a vi ste nama stali. Svaka vam čast. I ja kažem, e znaš što sam na tebi stao? Zato što sam vjernik, Allah. Zato što me strah, da ne stradam čovječe, da idem, ima mjesta, vi se prebacujete. Kad sam već stao, kome ću stati, koga ću povući? Pa ratno je stanje najkraća je vojnici, koji se bore, koji su na prvoj liniji i povukao sam vas. Svaka čast, to je pravo. Dobro, jeste li muslimani, jesmo? Klanjate li? Ne klanjamo. Kad on neki funkcionerčić u mjesnoj zajednici, znači tamo od komisijskog doba i tako da, u selu u mjesnoj zajednici. I ne klanjamo. E, rekao, slušaj, živ bio, ja onom jednom što je govorio, više. Ja sam ubijeđen da se ti na mjestu svog komandanta da bio isti koji je, možda Igor. gori. Pa kaže, ne, ne bi, sigurno ne bi. Pa kako ne bi? Pa jesi li musliman lažeš Allah? Misliš Allah prevrat? Musliman ne klanjaš. Kakav je to način? I riječ po riječ kaže, upravo si, bi sigurno. Šta će ako Boga ne priznaje, šta će neko paru? Paru, žene, slavu, slavu ugled, šta će drugo? Tako. I zamislite, dva sata mi njima pričamo i stali mi negdje tamo u planinu da klanjamo podne i kindiju i neće da klanjaju. Neće nikad klanjali, komunisti bili. 45, 50 godina ljudi, dva čovjeka. I neće da klanjaju. I to su naše problemi. Ja im kažem sad, šta da vam radim? da vas ubijem mogu, nemam nikakve problema za zlove. Da vas vežem ovdje za ovo drvo, da vas ostavi, da nema ništa, da te pomažete kako hajvani. Ali opet mi žao, bošnje ste kakvi takvi, na frontu ste ste. Vada ćete jednog dana i vi doći na seždu Allahu I kad su izlazili ovdje u Balićima kaže, e, Fendija, obećavamo da ćemo mi doći u džami. <laughs> hoću da kažem, hoću da kažem, ovaj, ako iz svega ovoga pouku ne uzimamo, Vidite, sigurni smo, danas su napisani doktorski radovi i magistarski na vojnim školama u Americi na zapadu po pitanju Bosne. Kako su muslimani opstali? To je nemoguće. Nemoguće odgovoriti na to pitanje. Po svim teorijama naučnim, vojnim, trebalo je muslimanom Bosne da nestane. Nas nije nestalo. Jedini mogući odgovor na pitanje jeste, na to pitanje jeste da je Allah tako htio. Allah nas sačuva. I pored svega toga dešava se ovo što se dešava. I vidimo kako se taj narod, naš narod, jednostavno sve to zaboravlja, vraća, kako opet nema razlika između vlaha i muslimana, opet vidimo u golotinju, pogotovo u ljepšim danima i tako dalje. Međutim, ne treba da nas to razočara. Ja opet vidim da je sada stanje daleko bolje nego što je bilo. Vidite vi sastava koje je u ovdje na predavanje. U komunističku odobu sam ovako predavanje odšao, bili bi samo starci. Ne možda bio jedan mladić, ili dvojca mladić. E to je ta promjena. Dakle, ono što ja naglašavam često, ja vidim da smo danas do daleko boljoj poziciji nego što smo bili prije rata. U daleko boljoj poziciji. Samo iz tog razloga što Allah čalo kaže inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi fusin. Da Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod izmijeni sam sebe. Kod nas je ta izmjena počela. Dojuče je bilo, dido bio dobar, otac slabiji, sin nikak. A sad imamo porodica u kojima su djeca bolja od svojih roditelja. Bolja od svojih roditelja. I u islamu, i u školi, i u vjeri, tako da je, tako da je. E to je ta radosna vijest, to je taj pokazatelj budućnosti naše, to je temelj našeg opstanka na ovim prostorom, vjerujte, braćo i sestri. Zato trebamo raditi da se uvezujemo ovo što ima vjernika, da džemat bude okosnica, da se u džami viđamo i poznajemo, da se u džami viđaju mladići i djevojke i sutra brakovi nastaju iz tih poznanstava i tako dalje. Da prestanemo s praksom da se e, traži djevojka na igranci, na korzu i ne znam nija gdje i tako dalje. Od takvog braka nema ništa, tri dana i rastavi se. Da jednostavno Kur'an uzmemo za svoju vodilju, za svoju vodilju i da svi, da se takmičimo ko će više Kur'ana znati na pamet, ko će više znati pojmove iz Kur'ana, podataka iz Kur'ana, koliko se puta spominje Musa alaih sallam Kur'an, ko zna? Koliko se puta spominje Musa a.s. A Fendi je vrlo lako uzeti tamo na Fehres i vidiš tamo koliko spominje, jednom kažeš na vas, svi će zapamati. I eto, iduće godine će svi znati ovdje koliko. Ali to nije aktivno, nije, nije u krizu. Nema tamo na onom krizu gdje na Firama vaša ovdje učestvuje, ili tako, s ovog terena, gdje je blizu, malo tam sapna, jel? Ovaj, nema tamo u krizu koliko se puta u pravnu spominje Musa a.s. Ali imamo mi svoje krizove. Imamo mi svoje takmičenje. I treba, treba upravo to. Dakle, džamije treba da poprime drugi oblik rada. Ne samo za namaz. Ko je došao na namaz, gotovo je varen. Ali treba privući tu ostalo ogledno. I ovaj, ako se ovdje teren gledam, a man plaho li je, neko tenisko igralište, nešto napraviti, nešto malo, tako da. Ali to bude sve pod patronatom hođe. I džami, džemata, džamijskog odbora. I da se djeca ne igraju sama, kao što je tako pogrešno, jel? Nego da se sa njima igrao i odrasli, da ih kroz igru uče, da ih kroz igru prilače i tako dalje, tako dalje. A tako ako ne budemo radili, danas djeca, djeca uče kroz igru, ko čita tomove i tomove? Niko uče kroz igru, kroz praksu i tako dalje. U tom smislu kažem, ta je promjena nastupila, hvala Allahu Đelešanu. I mi treba da tu promjenu vidimo, da se njoj radujemo, da podržimo tu omladinu. Da se ponosimo na nju, da im omogućimo da budu bolji od nas. Još je, braćo i sestre, nažalost, kod mnogih nas takva logika. Kad kažeš roditelju, e, da, kad se rodi sin, tako inšala da bude bolji od babi. E, da on hoće biti ko ja, <laughs> to bilo dobro. <laughs> Nema taj logika propala čovječe. Mora biti bolji od tebe, pismeniji od tebe, Školovani od tebe. Mora biti i vjeri bolji od tebe, i sve bolji od tebe. I treba da bude cilj roditelja da mu sin bude bolji od njega. U svemu. I tako dalje. U tom smislu, braćo i sestre, samo ako budemo Kur'an izučavali svakog dana, svakodnevno, samo ako budemo svoju djecu navikli na kur'anske priče, kur'anska kazivanja, kur'anske filmove koji mogu tako nazvati, i da nemaju potrebe da gledaju tamo za glupostima, Vidite, šta je Rambo, šta je Superman? To sve njihovi božići. U odsutnosti istinskog Allaha, Đalešanu, svemogućeg, sveznajućeg, koji sve može. Oni su izmislili na čovjek. Izmislili Supermana koji može letiti, koji može mrežu nekakvu tamo, pauka, ne, gluposti. Ne. I to je interesantno, mi gledamo, to su, to su gledali. Tako. A ostavlja se pravi svevišnji Allah, Đalešanu, koji stvarno sve može i koji to može dati tako da tako. U tom smislu kažem i ponavljam, navikavamo se da se družimo sa Kur'anom e, svakog dana, već je odmorko vrijeme, ja imam dosta dojacije, tako vremena, ali vidim da je ovaj, i koncentracija i pažnja tu negdje, i akademski je sad vremena otprilike dosta za jedno predavanje, tako, pa bi ovo prije u kraju, moleći Allah, samo, dakle, da nam pomogne da se otrgnemo od svakodnevnosti, svakodnevnice na koju smo navikli, da se približimo Kur'anu, da odlučimo da svakog dana proučimo džuz, pa ako ne može čuti u početku, može koliko može. Ali da ne prođe dan da ne otvorimo Kur'an na bosanskom jeziku i ne pročitamo par stranica. I zapamte dobro. Biće teško. Koga god sam ovako konkretno upozorio da mora to početi. Kaže, počeo sam Efendija posle mjesec, dva, ali ne ide. Što? Ma ne mogu, kaže, uzmem čitat novine, može. Uzmem čitat knjigu, može, ali Kur'an ne može nikak. Ne ide i godinom se spava. E, zašto ne ide? Ne da šetam. Zato što se bliži šetam na Kur'anu. Zato, i kaže, ne razumijem, eto čitam, ali ne razumijem. Pa normalno da razumiješ. Kako ćeš razumjeti kad tog pojma, tih pojmova, tog riječnika nema u našem riječniku? Kad je kuranski svijet toliko daleko od nas, odnosno mi toliko daleko od Kur'ana, zato ga ne razumijemo. Ali se čovjek će polako u početku nećeš, pa će drugi put bolje razumjeti, pa treći put više. Pa će ti onda Kur'an biti miliji, jasniji i draži od televizija, od ulici, od ne znam nija čega i tako dalje, tako dalje. Samo na takav način možemo očekivati bolje sutra. Molim Allah da vam pomogne u svemu tome, da pomogne našoj braći u Palestini prije svega, da pomogne našoj braći u Čečeni, Kašmiru i ostalim mjestima gdje se zlostavljaju i da e, na takav način povratkom Kur'anu uspijemo izvršiti svoju misiju zbog koje nas je Allah stvorio u na ovom svijetu i budemo spašani i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.